հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր տեղի ունեցել կառավարության այս տարվա անդրանիկ նիստը։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի մոտ։ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի պետական հանձնաժողովն ամփոփել է նախապատրաստական աշխատանքները։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակը Փարիզին կոչ է անում երկխոսություն սկսել Արցախի իշխանությունների հետ։ Ղարաբաղում շփման գծում համապատասխան վերահսկողություն է անհրաժեշտ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանի ղեկավարությամբ տեղի է ունեցել կառավարության հերթական նիստը։ Քննարկվել են մասնավորապես արդարադատության, առողջապահության, գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության եւ այլ ոլորտների հարցեր։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գործադիր իշխանությունն այսօր հավանության է առանցրել պետական բյուջեի կատարման հսկողության կարգը սահմանելու մասին օրինագիծը, որը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Վերահսկողության նպատակոստուգումները կիրականացվեն տարեկան կտրվածքով հաստատված ժամանակացույցի համաձայն։ Պարտապանի միակ բնակարանի իրացման համար նվազագույն գումար սահմանելու մասին օրինագիծը ներկայացրեց արտարադատության նախարար Արարատ Դանեյլյանը։ Նախարարը նշեց, որ 2017-ին համապատասխան օրենքում կատարվել է փոփոխություն պարտապանին վերջին կացարանի հնարավորությունից գույքը զրկելու նպատակով։ Մինչ օրենքում կատարված այդ փոփոխությունը բռնագանձումը տարածվում էր պարտապանի ողջ գույքի վրա։ Օրինագծով նախատեսված են պարտապան ԴՀԿ իրավահարաբերությունների բոլոր կարգավորումները, որոնց կնպաստեն պահանջատերի եւ պարտապանի իրավունքները։ Նախագահը խնդիրը ծանրագույն համարեց որոշ դեպքերում ողբերգական հետևանքով։ Առաջարկում եմ այդ ուղղությամբ լրացուցիչ աշխատանքներ կատարենք եւ փորձենք ել ավելի մեղմացնելու հարաբերությունները մեր քաղաքացիների եւ հարգադիր ծառայության միջեւ։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի ներկայացրած օրինագիծը հոգեակտիվ ներգործության թմրազդեցության հատկություններով նյութերը, որոնք առայժմ դուրս են հսկման ենթակա նյութերի ցանկից, այդ ցանկում դրանց ներառելու մասին էր։ Գործադիրն այսօր հավանության արժանացրեց արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կանոնադրությունը, կառուցվածքը եւ աշխատողների թիվը հաստատելու մասին օրինագիծը, որը ներկայացրեց գերատեսչության ղեկավար Կարեն Սարգսյանը։ Օրինագծի համաձայն ծառայությունում կստեղծվեն նոր հաստիկներ։ Նախատեսվում է Ստեփանակերտ քաղաքում ստեղծել շրջօրյա հերթապահություն, իրականացնող հրշեջ ջոկ, մայրաքաղաքում հակարդեային աշխատանքների նպատակային եւ օպերատիվ իրականացումը։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանն այսօր ներկայացրեց մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանով ապարգևատրված զոհվածների ընտանիքներին 9400 դրամի չափով ամենամսյա դրամական օգնություն տրամադրելու մասին օրինագիծը։ Գործադիրի այսօրվա նիստին որոշվեց նաեւ մարտի 9 աշխատանքային օրը տեղափոխել հաջորդ շաբաթ օրը մարտի 17-ը։ Գործադիրի շահանցյան նիստի ներկայացված հարցերի շարքում նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր առանձնացրեց երկուսը՝ գյուղատնտեսության հայեցակարգը եւ կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի մասին օրինագիծը։ Գյուղատնտեսության հայեցակարգի վրա իշխանությունները ոլորտի պատասխանատուները աշխատել են մոտ 2 տարի։ Հաստատքի վրա աշխատելու ժամանակ հաշվի են առնվել մեր երկրի յուրահատկությունները, Վերջին տարիներին ագրարային ոլորտում գրանցված ձեռքբերումներն ու բացթողումները իրատեսորեն գնահատվել են գյուղատնտեսության արդի հիմնախնդիրներն ու միջազգային նորմերի պահանջները։ Հայեցակարգում արտացոլված են մեր երկրի գյուղատնտեսության զարգացման հերանեկարային նպատակները, հստակեցված են դրանց կենսագործման գերակա ուղղություններն ու միջոցները, մասնավորապես գյուղացիական տնտեսություններին պետական աջակցության տրամադրման պայմանները, մեխանիզմներն ու գործիքական Հայեցակարգը կառավարության ուշադրության է ներկայացրել գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը։ Նոր քաղաքականությունը եւ գյուղատնտեսության զարգացման նոր գործիքակազմը ընդունվել է 10 տարի ժամկետով։ Հայեցակարգով խթանման ենթակա ուղություններն են բուսաբուծության ոլորտի անասնաբուծության ոլորտի զարգացում, անասնաբուժական գործի արդյունավետության բարձրացում, ռոռոկման արդիական համակարգերի ներդրում եւ ընդլայնում, գյուղատնտեսական հումքի վերամշակում եւ սննդամթերքյան վտանգության եւ որակի ապահովում։ Գյուղնախարարը ներկայացրեց 10 տարի հետո հայեցակարգից ակնկալվող ցուցանիշներից մի քանիսը ցանկային տարածքները կհասցվեն 100.000 հեկտարի։ Որոքվող տարածքներում եւ նախալեռնային գոտիներում ցանկաշրջանառության կիրառումը պետական աջակցություն ստանալու համար կդարձվի պարտադիր պայման, ինչի արդյունքում կավելանան գառնանացան մշակաբույսերի տարածքները եւ կկազմեն ընդհանուր ցանկատարածքի ոչ պակաս քան 30%։ Կերային մշակաբույսերի տարածքները կհասցվի 6000 հեկտարի։ Բազմամյա տնկարկների տարածքները կհասցվեն շուրջ 12000 հեկտարի, որից նվազագույնը 5000 հեկտար պետք է կազմեն նռանայ այգիները։ Ջրային ռեսուրսների արտադրական նշանակության բոլոր այգիները կունենան կաթիլային ռոռոկման համակարգեր եւ այգեգործության ճյուղը կհասցվի արդյունաբերականացման։ Անասնաբուծության ոլորտում խոշոր եղջերավոր կենդանիների մասով նախատեսում ենք գլխականակ ավելացնել 17000-ով եւ հասցնել շուրջ 60000-ի։ Խոզերի մասով ավելացնել 15000-ով ու հասցնել 35000-ի։ Իսկ մանը եղջերավոր կենդանիների գլխականակը ավելացնել 45000-ով եւ հասցնել շուրջ 100000-ի։ Բակո Սահակյանն ընդգծեց, որ հայեցակարգը պետք է հանրային լայն քննարկման ներկայացվի ու սա բանվի մանրամասն։ Գյուղնախարարի ներկայացրած մույս օրինագիծը վարչական իրավախախտումների մասին էր, որը պայմանավորված է առանց հսկողության թողնված գյուղատնտեսական կենթանիների տարածվածության, նրանց կողմից հասցվող չափազանց մեծ նյութական ու բարոյական վնասների կանխարգելման, ինչպես նաև տվյալ վարչական իրավախախտման համար սահմանված ձևակերպման ու սանկցիայի վերանայման հրատապ պահանջի։ Առաջարկվեց սահմանել պատասխանատվության սուբյեկտները, կոնկրետ գյուղատնտեսական կենթանիների տեսակները, քանակը եւ խստացնել իրավախախտում ցույց տված անձանց նկատմամբ կիրառվելիք տուգանքների չափերը, սահմանելով 40-ից մինչեւ 60000 դրամ։ Գյուղնախարարի ներկայացրած օրինագիծը ողջունելի է համարել նախագահ։ Խնդիրը միայն տուգանքի չափերի մեջ է, նշել է Բակո Սահակյանը եւ առաջարկել, որ այն բազմակողմանիորեն քննարկվելուց հետո կիրարկման մեջ դրվի։ Առաջարկությունը կասկածի ենթակա չէ ստեղծված վիճակը պահանջում է այսպիսի իրավական միջամտություն, ոչ այդ չափը մի քիչ մտահոգություն է առաջացում։ Հետագայում ստիպված չենք լինելու նույն պատմությունների մեջ հայտնվելու կամ այդ նախագծից բխող պահանջները չկատարելու։ Անհրաժեշտություն եմ տեսնում մի քիչ լավ էլի քննարկումներ կազմակերպելու։ Հետո միգուցե որոշակի փոփոխություններով այս նախագիծը կիրառելու։ Ես չեմ ուզում մեր կողմից ընդունված որոշումները դեկլարատիվ բնույթի լինեն։ Կառավարությունն այսօր հավանության առանցրեց 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի մասին օրինագիծը, որը ներկայացրեց Խախշին նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Բյուջեի հաշվին կապիտալ ներդրումների ծախսերը 2018 թվականին կկազմեն 14 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Շինարարության ոլորտը երկրի տնտեսության ամենադինամիկ զարգացող ոլորտն է, նշել է Բակո Սահակյանը, անդրադառնալով 2017 թվականին իրականացված խոշոր ծրագրերին։ Ընթացիկ տարում նախատեսված ներդրումների մասին նախագահը նշել է. Դրանք հիմնականում ուղղված կլինեն բնակարանաշինարարությանը, կրթական հաստատությունների շենքային պայմանների բարևարմանը, մշակութային օջախների կառուցմանն ու վերանորոգմանը, առողջապահական օբյեկտների կառուցմանը, կոմունալ շինարարությանը, ավտոճանապարհների կառուցմանը, վերանորոգմանը, պահպանման ու շահագործմանը, ինչպես նաև բնակավայրերի ջրամատակարարման ապահովմանը խմելու ջրով Բակո Սահակյանը նշեց, որ կշարունակի ուշադրության կենտրոնում մնալ զոհված զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման հարցը։ Նիստի վերջում նախագահը կառավարության անդամներին եւ պետակամարմինների ղեկավարներին հանձնարարեց կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել առաջարկված խնդիրների անվերապահ կատարմանն ուղղված։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 6-ին անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն՝ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակի շրջանակներում նախատեսված տոնական միջոցառումներին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը կարևորել է միջոցառումների բարձր մակարդակով անցկացումը նախանշված ժամկետների պահպանմամբ, այս ուղղությամբ տալով համապատասխան հանձնարարականներ շահագրգիռ կառույցների ղեկավարներին։ Նույն աղբյուրի համաձայն նույն օրը Բակո Սահակյանն այցելել է Սեփանակերտի Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան հանրապետական բժշկական կենտրոն եւ աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել հաստատության բժշկական անձնակազմի հետ։ Քննարկվել է կենտրոնի աշխատանքին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահն ընդգծել է, որ հանրապետական բժշկական կենտրոնը հանդիսանում է մեր երկրի առաջատար բժշկական հաստատությունը, ինչը պարտավորեցնում է անձնակազմին մշտապես կատարելագործել մասնագիտական ունակությունները եւ բժշկական օգնության ու սպասարկման ворակը, հավելելով, որ պետությունը շարունակելու է ըստ ամենայնի աջակցել կենտրոնին։ Նույն օրը նախագահն այցելել է նաև հանրապետական բժշկական կենտրոնի հարակից տարածքում կառուցվող նոր ծննդատան շինհարթակ եւ ծանոթացել իրականացվող աշխատանքներին։ Նախագահային ուղեկցում էին պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանը ազատվել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի Էնզորամասի հրամանատարի առաջին տեղակալի պաշտոնից։ Երեկազգային ժողովում տեղի ունեցել Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձի տոնակատարության կազմակերպման եւ համակարգման պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Նիստի ընթացքում ամփոփվել են մինչ այս պահը միջոցառումների նախապատրաստման եւ համակարգման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների արդյունքները եւ նախանշվել առաջիկա անելիքները։ Հանձնաժողովի անդամներին են ներկայացվել փետրվարի 10-ից 20-ը նախանշված միջոցառումների բեմագրերը, որոնց վերաբերյալ մտքեր են փոխանակվել եւ տրվել կոնկրետ հանձնարարականներ։ Ներկայացնելով այդ օրերի միջոցառումների ծրագիրը, Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ դրանց մեկնարկը կտրվի Մարտունի եւ Հադրուտ քաղաքներում, իսկ հետո կշարունակվեն հանրապետության մյուս շրջկենտրոններում։ Գլխավոր միջոցառումը տեղի կունենա փետրվարի 13-ին Ստեփանագերտ քաղաքում։ Միջոցառումը սկսելու ենք ժամը 9:30-ից 10-ը, երբ համասարանական խմբերը հավաքվեն համասարանի գլխավոր մասնաշենքի դիմացի տարածքում, եւ 10:00-ին կլինի ցարգեփսակադրություն համասարանի հուշարձանին, որից հետո 10:15 Արցախի պետական համասարանի շենքի դիմաց կլինի փոքր միտինգ Փետրվարի 20-ին մենք նախատեսում ենք երկու կամ երեք միջոցառում։ Մենք կարող է ունենանք առանձին ապարքեվատրման առողջություն, ունենալու ենք ընդունելություն պատմական նիստերի դահլիճում, լինելու է Արցախի հանրապետության ղեկավարությունը եւ այդ օրվա փետրվարի 20-ի նստաշրջանի падգամավորները 88 թվականի Ղարաբաղյան շարժման երևելիները, ովքեր ներգրաված են եղել եւ երեկոյան լինելու է տոնական համերգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակը կոչ է անում Ֆրանսիային բաց, ուղիղ եւ կառուցողական երկխոսություն սկսել Արցախի հանրապետության ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանությունների հետ։ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամները համոզմունք են հայտնում, որ ոչինչ չպետք է խոչընդոտի Ֆրանսիայի եւ Արցախի միջև կապերի հաստատմանը։ Այս առումով Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի փորձերը միջամտել Ֆրանսիայի հյուպատոսական գործունեությանը, ինչպես նաև ճնշում գործադրել Ֆրանսիայի վրա Արցախի քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելու նպատակով։ Բարեկամության շրջանակը նշում է, որ Ադրբեջանի նման գործելավոճը դատապարտված է ցախողման, իսկ Ֆրանսիայի եւ Արցախի ժողովուրդների միջև կապերի խորացման ուղված հետևողական ջանքերը շարունակվելու են որպես Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության պահպանման կարևոր գործոն։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակը հիշեցնում է, որ Արցախը 1994 թվականի մայիսին կնքված հրադադարի մասին Եռակողմ համաձայնագրի կողմ է եւ այս առումով կոչի անում Ֆրանսիային եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրներին ուղիղ կապեր հաստատել Արցախի իշխանությունների հետ եւ անկողմնակալություն ապահովել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի հետ հարաբերություններում։ Արձագանքելով Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի տարածած հայտարարությանը Արցախ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Արսեն Արստամյանը վստահ է, որ Ֆրանսիայի եւ Արցախի միջև կապերի շարունակական խորացումը լուրջ խթան կարող է հանդիսանալ Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում։ Ողջունում եմ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի փետրվարի 5-ին տարածած հայտարարությունը եւ շնորհակալություն հայտնում շրջանակի անդամներին, շրջանակի նախագահ Ֆրանսուয়া Ռոշբլուանի գլխավորությամբ։ Վստահ եմ, Ֆրանսիայի եւ Արցախի միջև կապերի շարունակական խորացումը լուրջ խթան կարող է հանդիսանալ Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում, նշել է Արսեն Արստամյանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազությունում ամփոփվել են 2017 թվականի ընթացքում զինված ուժերում իրավախախտումների, հանցագործությունների ընդհանուր վիճակը, քննարկվել դրանց նպաստող պայմաններն ու պատճառները, զինված ուժերում հանցավորության դեմ պայքարում իրավապահ մարմինների գործունեության արդյունքները։ Խորհրդակցությանը, որն անցկացրել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, մասնակցել են Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, զինվորական կենտրոնական դատախազության, Կայազորների զինվորական դատախազները, քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության եւ ռազմական ոստիկանության պատասխանատուները։ Հայաստանը ԵԱՀԿ անդամը եւ հայկական ու ադրբեջանական կողմերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի ցանկացած ուժային խախտում պետք է պատշաճ կերպով ուսումնասիրվի եւ վերլուծվի։ Այս մասին ասել է Շվեյցարիայի խորհրդարանի ստորին պալատի նախագահ Դոմինիկ Դեբումանը։ Դա ըստ նրա անհրաժեշտ է համապատասխան միջազգային կառույցներին տվյալների տրամադրման համար դրանց հետագա ուսումնասիրման եւ կանխարգելման նպատակով։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մենք ականատես ենք ակտիվ վերազինմանը ոչ միայն այս տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում, չհաշված ռազմական գործողությունների ակտիվացումը, ասել է Դոմինիկ Դե Բումանը։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։